Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nastavljamo sa komentarom Umdetul Ahkama. Došlo do poglavlja Babu Salat il Kusuf. Poglavlje namaz zbog pomračenja. U ovom poglavlju imamo četiri hadisa, pa ćemo je nastavit da danas obradimo. U arapskom jeziku se koristi dva izraza za, za ovaj namaz. Kusuf ili husuf. kusuf se odnosi na pomračenje sunca, a husuf na pomračenje mjeseca. A može jedno i da drugo, jel? Svijedno. E, uglavnom, e, kao što došlo u hadisma, vidjet ćemo, spomenut će se da je pomračenje sunca na mjeseca, da je to od Allahovi znakova, svemirskih znakova, kao što su i zemlja 30 i tome slično, koji upozoravaju ljude na gaflet, na nemarnost, na, zabor, na zaborav prema Allahu Đelešanuhu i, i činjenja i badeta i tome slično. <clears throat> Pogotovo što što imamo, a, to je došlo u kuranskim majetama pojašnjeno, da su neki narodi koji su e, odbili da slijede vjerovjesnike koji su im poslati, da su oni bili kažnjeni sa tim nekim vremenskim e, nepogodama, događajima, poput udara groma, poput e, strašnih vjetrova, poput poplave, zemljotresa, poput toga da, da, da propadne čitavo mjesto u zemlju, da zemlja proguta. Pošto to desilo narodima prije, prije muslimana, onda to ukazuje da ovakvi krupni događaj svemirski nagovještavaju, nagovještavaju e, kao e, ukazuju na lahovu sržbu, na lahovu moć zbog, tre, zbog koje trebaju vjernici da se vrate laže šanu, da se sjeti laže za šanu. Uglavnom doći na to pašeno u hadisu, a, koji, je, koji je smisao klanjanja namaza zbog pomračenja sunca ili mjeseca. Uglavnom prije što krenemo u hadise, samo da, da naglasim da ovaj, ono što je došlo u hadisima, to je da e, znanje kad će se pomračiti sunce ili mjesec, E, ono je moguće znači, na dva načina. Prvo očima da se, da se vidi, da se pomračilo. Naravno po danu pomrači se sunce, nestane sunčeve svjetlosti. E, svjedno ono je bilo djelmično na zemaljskoj kugli ili na čitavoj zemaljskoj kugli. Također noću je da, e, da se pomrači mjesec. A to je moguće i proračunima. Danas, je to, danas se unaprijed ovaj, proračuna već od davnina. Proračuna je unaprijed uh, kada će biti povećenje sunca i mjeseca. Sa šarijetske strane gledano, e, nije propisano znači, e, klanjanje namaza povodom povećenja sunca ili mjeseca, ako nije očima vidljivo. Zato što je došlo u hadizu. Kada, kada vidite to, kada vidite pomoćenje sunca mjeseca, onda klanjajte, dajte se tako i tako dalje, kao što, kao što spomenite. Znači, da je vezano za viđenje a ne za samo znanje. Kao što se desilo kod nas skoro kada je bilo pomoćenje mjeseca, pa, je ovaj, pa se desilo da je bilo oblačno vrijeme. U mjesecima gdje je bilo oblačno vrijeme nije bilo propisano se klanja. Jer je, jer je propisano se vraća na ljudi gdje žive u određenoj sredini, da li vidi pomoćenje ili ne vidi. A ne zato što, što je objavljeno u novinama i što se zna da će biti u određenom periodu pomoćenje sunca ili mjeseca. Mm-hmm. <clears throat> Dobro, da krenemo sad a, sa prvim hadisom. Dođe po redu, 143. hadis. An Aisha radijallahu anha أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي Od Aisha radijallahu anha se prenosi da, je, <clears throat> da se sunce pomračilo u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je poslao čovjeka da poziva salate džami'aten da govori ljuda, prođe kroz, kroz mjesto, kroz Medinu i da kaže namaz, zajednički namaz. Znači dođite na zajednički namaz. Salate džami'ate, znači dođite na zajednički namaz. Kaže, وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ Kaže, pa je kaže, pa je otišao, stao naprijed, odnosno misli da e, baš bi baš drugi vratim da je klanjao u mešhidu. Izgovorio kaže Allahu ekber i klanjao četiri rekata. U dva rekata, tako da što. Salla rek, uh, erba rekaat i klanjao četiri rekata u dva rekata. U arba seđedat i četiri sežde. Biće nam pašno drugi vratim na kakav je to forma i oblik namaza. <clears throat> Uglavnom, E, znači ovaj hadis, to, to je tekst hadisa. Ovaj hadis govori o tome, znači, da, kao što je došlo samo hadisu, a, e, znači da se desilo za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam pomrećenje sunca i da je poslao kroz ulice da pozivača koji je, koji je pozivao da dođu da, da ljude da klanjaju namaz, da pristupuju namazu, narodno podrazumije se da namazu se čini istikva, da se traži milost Allaha Želešanu, da se dobije Allaha Želešanu. E, pa se oni, kaže, okupili u mešidu, znači sad isti razumije da se okupili u mešidu, nije provučen i kamet, poslanik se ne zgovori Allahu Ekber, klanjali su dva rekata sa dvije sežde. A način kako se klanja pojašnjen, odličan pojašnjen. Jer u hadisu je došlo, kaže četiri rekata u dva rekata i četiri sežde. U stvari riječ je od, od dva rekata. Znači, o, o, dva rekata i dvije sežde. Pojašnjamo to na koji način. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na to da, da se desilo za vrijeme poslanika, sallallahu sallam, da se desilo pomračenje sunca, a to se jednom samo desilo, i to treba znati to se ni ponavljalo. Da je mustehab po iđma učenjaka, kao što je kaže imam nebevi, iđma učenjaka na tome, da je mustehab planjati e, povodom pomrčenja sunca, a i mjeseca, jel? Ovdje je bilo pitanje sunca, pomrčenje sunca. E, također, Hadis ukazuje da prilikom pomrčenja, na, e, prilikom planja namaza zbog pomrčenja, da, da se nauči jezan, da se nauči i kamet, nego da se ljudi obavijeste na način da neko prođe kroz mjesto gdje žive muslimani, da, da obavijesti da je zajednički namaz, da se klanjati namaz povodom poročenja sunca ili mjeseca. Također u hadisu spomenuto znači da se namaz zbog povraćenja klanja da ima e, četiri kata, četiri sežde, a ta četiri kata su u dva rekata.